الحمد والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين Allah te barek ve taala zahvala na blagodati dina i upute. Prije svega sad e, obaviješten sam da se prenosi ovo, da svi slušaju. imam namjeru, inša Allah, ta'ala, ukratko, koliko to bude moguće, jel tako, na naporediti stanje današnjeg umeta, na naporediti stanje današnjeg umeta sa prošlim umetima, sa prošlim umetima. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ajatul munafiqi thalath, tri su znaka, jel tako, tri su dokaza da je čovjek munafik i da hadese kada, kada priča laže va i da va'de vade kada obeća ne ispuni je tako va i da tu'mine hane i kada mu se povjeri kada mu se da emanet on ga on ga pronevjeri kada mu se povjeri emanet on ga pronevjeri danas ćemo inshallah ta'ala pričati o ovoj trećoj stvari, o emanetu. Jer tako mnogi ljudi odmah pomisli kada se spomeni emanet, radi se o, o, o markama, frankama, dolarima, eurima, jel tako, odmah neko ima u glavi, jes nema emaneta, danas među muslimanima, mene je taj brat zakinuo za voliko, ona je me slagao za voliko, jel tako, ne radi se o tome, znači nećemo o tim stvarima da pričamo, nego pričamo o stvari koja je puno veća od te stvari. Pričamo o pitanju emaneta vjere, emaneta nošenja, nošenja vjere. Jer mi ko muslimani koji nismo ničim zaslužili kod Allaha te barek da nas izabere da mi budemo ti koji nose emanet ove vjere. Jer tako, nismo smo ničim to kod Allaha te barek vetala zaslužili, nego je to čisto Allahova milost prema nama. Pa kažemo fala Allahu te barek na toj milosti onom koji je nas izabrao među ostalim ljudima da budemo nosioci tog emaneta dina. A to je veliki emanet, to je veliko breme, je tako, i to nije nimalo, to nije nimalo lahko. Mnogi će reći, otkud sad to, je tako, kako mi sada imamo to breme, kakav emanet, te stvari. Pa kaže Allah te barek vetala, Inna aradna al-amanata ala samavati wal ardi wal jibal, fa abejna en jahmilnaha, wa ašfaqna minha, wa hamalaha l'insan, innehu kane zalumen jahula. Kaže Allah te barek ta'ala, mi smo, Allah te barek ta'ala kaže, mi smo inna, tako, mi smo, Allah te barek ta'ala sam sebe veliča. Jer kada se u Kur'anu spominje, kada kaže Allah te barek ta'ala, mi smo stvorili nebesa, neki ljudi su nam pitati, jel to se odnosi na Allaha i Meleke? E tako, to je bio pravi širk. Ne, nego u arapskom jeziku kada Allah te barek ta'ala kaže za sebe mi, to je samo način da Allah te barek ta'ala sam sebe veliča. Inače, znači u arapskom jeziku kada ljudi za sebe ko, ko jedin govore mi e, jeste znak da on sam sebe veliča tako da se uzdiže pa kaže Allah tebala, mi smo ponudili emanet emanet vjere nebesima i zemlji je tako i brdima pa šta kaže dalje Allah fa fa'abaina an yahmilaha pa su odbili odbili znači da ponesu taj emanet wa ashfaqna minha i pobojali se odbile taj emanet i pobojali se pa kažu mu se da je Allah te bar tjela, kako je Allah te bar tjela ponudio taj emanet nebesima i zemlji i brdima, kaže da im je Allah te bar tjela dao razum i dao moć govora, pa im je ponudio emanet da ponesu vjeru. Pa ako uh, taj emanet ne pronevjere, je tako, onda će imat nagradu kod Allah te bar tjela. A nasuprot tome, ako pronevjere taj emanet, ako ga ne, ne ispune na onakav način na koji Allah te bar tjela od traži, onda će biti kažnjeni Pa su odbile, je tako, odbile su i nebesa i zemlje i, i, i, i brda i pobojali se od toga. Pa dalje kaže Allah te bartala, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ A insan je to ponio. Mako lahko, je tako? bez ičega. Wa hamala al insan, insan je prihvatio taj emanet da ponese emanet vjere, da ponese tu odgovornost. Natovario je to sebi na leđe, tako. Pa kaže Allah tebara tebara opisivajući tog insana, jes nas, inne rukane zalume džehula. Taj insan je pravi zulumčar i pravi neznalica, pravi džahri. Zašto zulumčar? Pa zato što je e, od svojstva insana da sam sebi nanosi zulum. Je tako? Prvenstveno sam sebi, pa onda drugim. Je tako? Pa insan zulumčar i neznalica ponio je emanet, nije ni svjestan šta je ponio, je tako? Ponio je taj emanet, ponio je emanet vjeri, da bude odgovoran uh, na sudnjem danu pred Allahom te barek je tava da gala upita za taj emanet, je ga ispunio? Je tako mi se često prepadnemo, kaže dao mi je brat neki emanet, ja sad moram to odnijeti, e, ne mogu da nađem čovjeka, šta sad da radim, pa zovu, pa sad ja imam te pare, one su kod mene, nema, čovjek je u zatvoru, čovjek je otputovo, nisam ga dobio, šta sad ja da radim s tih para na sudnjem danu, da tako prepanu se ljudi. A zamislite emanet vjeri, šta je nekih 300, 400, 500 eura spram emanetom vjeri, je tako? Jer uglavnom ja kažem, e, to jest ne kažem ja, nego islamski učenjaci, kada se priča o emanetu, muslimani, pogotovo u današnjem vremenu, odma su usmjereni svi u pare. Je tako? Svi odma razmišljaju o parama, razmišljaju o kućama, razmišljaju o dunjavu. Međutim, ovaj emanet, emanet vjere je puno veća stvar. Zašto Allah te bar tala dalje pojašnjava? Zbog čega taj emanet? Kaže Allah te bar tala, Allahu munafiqine wal munafiqat. Da bi Allah te bar tala kaznio, da bi Allah tvojatela kaznio munafike i munafikne, je tako? Da bi Allah kaznio. Zašto? Zato što su pronevjerili taj emanet. Zato što su, a šta je munafik? Eledi yuzhiru iman wa yuktiru kufru. Je tako? To je munafik. Onaj koji vanjstinski ispoljava islam, ispoljava iman, a unutra u srcu mu je šta? Nevjerstvo tako nije ispunio emanet nego je ga pronevjerio. Pa kaže Allah tvar tala, juazib Allahu munafiqina wa munafiqat. Da bi Allah tvar tala kaznio munafike i munafikinje. Wal mušrikine wal mušrikat. I mušrike i mušrikinje. Je tako? Zato što je insan, svi ljudi su prihvatili taj mare. Je tako? Svi ljudi su prihvatili taj mare. Neki su ga u startu ostavili. Neki su ga u startu ostavili kao mušnici i mušnikinje, tako? Nisu nikad, o, nisu nikad počeli da, da nosi taj emanet. Uvijek su bili mušici, ali su prihvatili, je tako? Jer kod nas se e, prije govorilo od kad Allahov rob kažu od kalu bela je tako kad je Allah tvar dala pitao ljude elestu bi rabbikum kalu bela kad je Allah tvar dala pitao sve ljude kada ih ne izvadio iz Ademove ali sam kič je tako postroje im sve i pito, zar nisam ja vaš gospodar kalu bela rekli su nego ko nego šta je tako priznali su Allah te tvar dala gospodarstvo Međutim, ovi nisu nikad kada su, jer tako, na ovom svijetu bili, nikad nisu e, čak što više borili su se protiv Allaha i tebara ta'ala vjeri, je tako? A e, imamo drugu skupinu muslimana, to nas interesuje, to ćemo znači ukratko da poredimo naše stanje muslimana sa prijašnjim umetima. Je tako? To nam je sad inša ta'ala lahko nam porediti. Zašto? Zato što smo, se, što smo se dobro najali, dobro napojili, pa imamo, je tako, Eh, mirni smo, ne žulja nas ništa, osim onoga koje se trenaju, moramo da razmišljamo, jer među ostalom kaže poslanik sa sveme, la jakti kadi, wa huwa gadban. Nije dozvoljeno kadi da sudi, a on je ljud. Je tako? Zašto? Zato što će, on je ljud na nekog trećeg, doće mu dvojica, on će istrese na njega, tako. Niti mu je dozvoljeno da sudi, a on je gladan, niti mu je dozvoljeno da sudi, on je žedan, niti mu je dozvoljeno da sudi, a ono goni mala nužda ili velika nužda, je ili tako, ili naskirala ga žena ili djeca i takve te stvari. Znači mora biti, mora biti e, u smislu praznog, praznog, e, da nije opterećen, je tako? Mi sad, Allah ne zna, nismo opterećeni ničim. Zato možemo da, da pogledamo ovu stvar. Pa kaže Allah tvrtela dalje, وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ I da bi Allah tvar tela oprostio vjernicima i vjernicama. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا A Allah te bareke ve taala je taj koji je milostiv i koji puno prašta. I tako Allah je taj koji je milostiv i koji puno prašta. Međutim mi vidimo danas kada pogledamo I opet ponavljam za čistu stvar koju sam sinoć rekao. Kad pričam, kad kažem nama, mislim na islamski umet. Zašto? Zato što smo mi dio islamskog umeta. I mislim da islamski umet, ne mislim samo nas ovdje koliko nas ima, 20, 30, 50, da tako, nego pričam o islamskom umetu. Kada pogledamo, znači danas nas, vidimo da je pronevjeren ovaj emanet, da je uglavnom pronevjeren ovaj emanet kod većine muslimana da ne, ne, ne nisu doslovni ovog emaneta nošenja vjeri. Je tako? ne ispoljavaju ovaj emanet na takav način kako Allah te barek je ta'ala traži od njiha, je tako, na onaj način da bi Allah te barek ta'ala bio zadovoljan sa njima. Ne ispoljavaju. Evo samo primjer jedan. Kada uzmemo danas stanje muslimana, da je muslimanska krv najjeftinija krv znači na, na svijetu. Nema ništa jeftinije od, od muslimanske krvi. Nema ništa jeftinije od muslimanske krvi. Primjer ovaj što je u Srebrenici priznao da je ubio nekoliko destina ljudi, dobio je koliko? Četiri i pol godine zatvora u Hagu i dobio je e, tajnu, tajni identitet i tajno državljanstvo i znači to je nagrada. Ovako kad zdravo razmislimo, to je ono što svaki Bošnja želi. Je tako? Da dobije neki pasoš i da se ispali iz Bosne. On je dobio nagradu zato što je pobio toliko ljudi. Supro tome, kada čitamo vijesti, vidimo da je neki čovjek što je ezijetio u Americi je bašće od komšije, dobio pet godina zatvora, nije ga ni ubio. Šutno ga šta je uradio. Je tako? Dobio pet godina. Znači to bašće je kod nevjernika vrijednije od nekoliko desetina muslimana. Je tako? Zato je muslimanska krv naj, najjeftinija danas na svijetu. Nema ništa jeftinije od muslimanske krvi. Ama baš ništa. Kada u Palestini pogledate situaciju, svaki dan se ubijaju muslimani. I to samo u vijestima prođe danas iz uh, jevreji granatirali pogledamo 10 beba, 12 staraca, ovako, onako, iz, idemo dalje, sport. Kad su iz, palestinci ubili jednog palest, uh, izraelskog vojnika, prenosila je se u, u Austriju, u Njemačkoj, ta sahrana nekoliko sahati radi jednog vojnika. Jednog vojnika koji je se borio, znači, koji je poginuo u borbi. Prenoto to je bio dan žalosti. Poginuo jedan izraelski vojnik. A vam desetine muslimana, beba, žena, djece, stari, ne, to je samo ona prolazna vijest. Tako. Ali mi, mi se moramo zapitati zašto je to tako? Nemoj samo da tražimo krivicu kod drugih. Nisu uvijek drugi kriv, nego moramo se vrati na nas. Zašto je to tako? Pa zato što Allah poslanik sa Allahu alaihi wa sallam kaže لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ zaista ćete vi, znači dolazi dva put ovaj, u arapskom jeziku potvrda u ovom glagolu. Le i na kraju nun sa teštidom. Oba dvoje ko potvrda. Zaista ćete vi slijediti narode koji su bili prije vas. Zaista ćete vi slijediti narode koji su bili prije vas. Hatta lao ene ahadehu dehale džuhre tabin lektaga'tumuhu Kaže, pa makar kad bi jedan od njih ušao u, u, u gušteru grupu, vi bi za njim. Vi bi za njim. Kila a jehudu wa nasara ja Rasulullah, rekoše sahabe Allah poslanika sa sallam, jel to jevreji, kršćani, Boži poslaniće? Kale fe men, reče Allah poslanika sa sallam, nego ko? Nego ko? Šta mislite, koga? I tako, pa kaže dalje, ولو أن أحدهم نكح أمه علانية لوجد في أمتي من يفعل كذلك pa makar kad bi neko od njiha imao e, bračni odnos sa svojom materom javno, našao bi se u mom umetu ko bi uradio isto tako. E tako? Našao bi se u mom umetu ko bi uradio isto tako. I ovo je pravilo. Kada vidite da nešto rade hršćani i jevreji, hršćani i jevreji, i svi ostali tako nevjernici, budite sigurni da će se naći u ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji će urati isto tako. Zašto? Zato što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao. Je tako? Tako je rekao i mora da se ispuni. Jedan primjer. Znate da kod kršćana ima crkva koja je samo crkva homoseksualaca. Sredbenika lutovog naroda, je tako? Imaju tu svoju crkvu, homoseksualci prije nekoliko sedmica su u Francuskoj muslimani, homoseksualci, otvorili crkvu. Glavni im je hađija, znači, taj je mutevelija. Džamiju. Otvorili džamiju. Zašto? Zato što mora se naći neko u umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam da oponaša nevijenike e, šibre bi šibre, znači stopu za stopu ili pedao za pedao. Šta god oni rade, mora se naći neko. Mora se naći neko, tako? Ili druga stvar što nas stare, je tako? Što nas stare, a to je šta? Da oni pokvare, da pokvare ženu muslimanku. Da pokvare ženu muslimanku. I oni su davno zaključili da su tri stvari bitne da bi oni pobjedili muslimane. Pa kažu, prva stvar je da odvoje muslimane od Kur'ana. Pa jedan skočio dok su tu bili, zgrabio Musaf po cijepu ga, pa moj drugi rekao, nije to, ti nije, nemaš pameti. Odvojiti muslimane od Kur'ana, od sprovođenja njegovih propisa. Je tako? I vidimo danas, je suspeo, jesu, Musafi su zamotani u debele, u debele uh, peškire i stoje u rafama. Ja znam kod jednog insana, on je tu negdje oko Bihaća, je tako, bio sam, i kaže igram loto. Što ti loto? Hović igram loto. Ali e, bio sam jednom, kaže, ispunio listić i zagubio ga. Ja sam, kaže, cijelu kuću prvnije mogu da nađem. Ali sam se sjetio, viće, ja sad kad ispunim listić stavim ga u Kur'an, to niko ne dira. Razumijete? Niko ne dira. Može ostaviti šta hoće u Musav, to niko ne dira. Ne otvara to niko, to je zamotano i stoji u raf. Je tako? pa su uspjeli znači da odvoje muslimane e, i fizički i duhovno od, od, od Kur'ana. Zatim kaže druga stvar jeste šta e, odvojiti muslimane od džihada, od borbe na Allahovom tebali tala putu. Od borbe na Allahovom tebali tala putu. I mi vidimo danas kada se nađe jedan insan koji ustane i kaže ja idem sad u borbu na Allahovom tebali tala putu borim se protiv nevjernika. Nađe se u istom momentu 10, 20, 100 ljudi koji pričaju protiv njega. Kako nije svatio, kako je pobudalio, kako mi je neko ispro moza. Kada se nađe jedan alim koji poziva u džihad, je tako? Nađe se u istom momentu na desetine alima koji ne slaze sa televizije, je tako, sa programa koji njemu odgovaraju. Kako on nije razumio stvar, kako je on vaki i onaki. Je tako ili nije? To je činjenično stanje. Zatim kaže treća stvar jeste pokvariti ženu muslimanku. Pokvariti ženu muslimanku. Jesu uspjeli, mi moramo nažalost priznati da u većini slučajeva jesu uspjeli da pokvare ženu muslimanku. Zašto kaže pokvari ženu muslimanku? Pa zato što je žena muslimanka kolijevka kuće muslimana. Ona je ta koja odgaja djecu. Tako. I kad pokvariš e, kad pokvariš glavni motor koji pokreće sve ostalo, sve je helać, nema ništa od njega. Nema ništa od njega. Pa imamo tu e, prokletu što je se pojavila emancipacija. Je tako? Emancipacija. Što znači emancipacija? Da budu žene i muškarci na istom nivou. Mada to u stvari nije tako. Nego su žene nivo veće od muškaraca. Nego su žene nivo veće od muškaraca. A Allah te bar kaže وَلِرْ رِجَارِ عَلَيْهِنَ دَرَجَ a muškarcima je nad njima, nad ženama, jedna deređa. Jedna deređa. Nisu to sad, da je Allah te toliko uzdigo muškarca na ženama. Ne, nego jedna deređa, ali je dovoljno da se zna ko je gazda u kući, je tako? Dovoljno je da se zna ko je gazda u kući. Međutim, danas, ko što reče brat jedan, tu je, kad se dogovoriš s braćom nešto, ide, u to će, uradit ćemo, sigurno, inšala, nema, to je sve dogovoreno, nemamo šta više da čekamo, ode kući iz kastra, pa eto, znate, braće, ja, znaš, ovaj, ovako onako ne vidim me da je to ispravno. Ne, ne vidiš ti ništa, ti si slijep pored očiju, nego ti je žena zabranila. I to je činjenično stanje. To je činjenično stanje. Da su žene gazde, da su žene gazde u kući. Je tako? Da su žene gazde u kući. I nije samo da su u kući, nego hoće da komandi u džematima. Hoće da vode davu. Hoće da prave plan i program davi. Je tako? To je cilj, jer žena ti je takav prst daš, hoće šaku, daš šaku, hoće ruku. To je tako, funkcioniše, je tako. A Allah te bar tada stvorio ženu zbog čega? Prenosi se, znači, da je Adem Alih Selam, kad je hodio dženetom, kada je hodio dženetom, lego sjeo kod drveta da se odmori i zaspao, kad se probudio, žena mu kraj glave. Kaže, ma enti, šta si ti? Kaže, mara, žena. Pa kaže Adem Alih Selam, volime hulikt, zbog čega si ti stvorena? Kaže, ali teskune ilej, da se ti smiriš uz mene. Da se ti smiriš uz mene. Znači, žena treba da bude ta, kada čovjek dođe kući, da mu da nekakav smiraj. Znači, smiri ona njega, znači ona njega smiri da njemu nije ni do čega, njemu se ne ide kući nikako. Razumijete? Ne ide mu se nikako kući, zato što su žene postale takve. Ne pričam, znači sve žene, ima žena koje nisu takve, ali pričamo znači na nivou umeta, kad pričamo na nivou umeta, moramo nažalost priznat da je to tako. Da je to tako. To je bilo i za vreme Božijeg poslanika sa selem. Slično. Pa kaže Omer radi Allahu anhu, došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, ja Rasulullah, Zairne nisa ala rijal, fa ezin fi darbi inne. O Boži poslanić, ove žene su se uzdigle, jel tako? Satrše ljude. Hoće vlast, hoće komand, hoće sve. Fa ezdin fi darbihine. Pa daje dozvolu da se udaraju. Daje dozvolu da se udaraju. Tako. Pa kaže dalje hadis, hadisu. Fa rahasa nebiju sallallahu alaihi wa sallam. Fi darbihine. Pa je Allah poslanih sallam dao dozvolu. Je tako? Da se udaraju. Fa tafe tilke lejle. Kaže dalje hadis, Pa te noć oko kući Allah poslanih sallam došlo žena i žena da se žali. Da se cika i vriska u Medini. A sahabi se bacili na poslu. Razumijete? Pa se žalile Božijem poslaniku sa Veselem. Pa kaže Božji poslanik sa Veselem وَلَا تَجِدُهَا أُلَا فِيَارُكُمْ Znači ti što su udarali svoje žene, nećete naći za sto najbolja asabi. Tako, nije to bio Ebu Bekr, nije to bio Omer, nije to bio Alija. Zašto? Zato što su oni imali najbolje, zato što su oni imali najbolje žene. Zato što su imali, oni imali najbolje žene. Međutim, kažem, vidimo da danas da je se sve promijenilo. A to je od preznaka sudnjeg dana kada ma'ruf postane munker i munker postane ma'ruf. Kada stvar koja je normalna postane nenormalna i stvar koja je nenormalna postane normalna, to je od predznaka sudnjeg dana. Je tako? To je od predznaka sudnjeg dana. I vidimo da je kod nas se to baš Zašto? Zato što se upravo našo neko od nas ko slijedi e, nevjernike ko slijedi nevjernike, onako baš kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će biti u njegovom umetu ljudi koji će slijediti nevjernike stopu stopu, je tako, korak za korak za korakom. Sve ono što oni rade, radiće i oni. I onda se mi pitamo kako nam Allah te barek tela ne da pobjedu. I u istom momentu čujemo kako se ljudi fale da je na ovim nekakvim izborima prva žena koja je pokrivena načelnik opštine. La haula vela kuvete ila vila. Šta je tu za pofal, to je za plakat. To je zaplakat. Zašto? Zato što postanje sam kaže le yufleha qawmun velu emrahumul mar'a. Nikad neće uspjeti nijedan narod koji prepusti svoju stvar ženi. Ono muškarci ko bajeg se fale, prva pokrivena žena, načelnik opštine. La haule wala kuvati illa billah. Šta je tu za pofali? Čega se e, pametan stidi, budala se time ponosi, kao kod nas. Je tako? Šta je uloga žene, šta je uloga žene u islamu? Šta je uloga ženi u islamu? Kaže Allah poslanik sa sami, svi ste vi pastiri i svi ste vi odgovorni za svoje stado. Tako, svi ste vi, uh, svi ste vi čuvari i svi ste odgovorni za ono što vam je dato povjerenje, misli se na famenu, na ženu i djecu. I emir je odgovoran. Znači, halifa je odgovoran. Spomenuli smo sinoć, jel tako da je Omer radijallahu anhu. Bojao se, kaže, boji se da tamo nek, na nekom putu koji koji ima rupu da slomi neka bagla nogu pa da na sudnjem danu bude Omer radijallahu anhu pitan što nije što nije e, naredio se popravi taj put. Tako je čovjek odgovoran za svoju kuću. Jel samo čovjek nije? Zašto? Zato što poslanik se kaže i žena će biti pitana. I žena će biti pitana. Zašto će žena biti pitana? Što nije bila načelnik? Što se nije kandidovala za ministricu? Što su tuđa djeca nevaljasta? Što je žena od komšije otkrivena, neće zato ona biti pitana. Nego zašto će biti pitana? Kaže, poslanik sam, bit će pitana, mesule tun an, vejti zeuđiha u veledihi, bit će pitana za kuću svoga čovjeka i za njegovu djecu. Eto, to je zadatak žene u islamu, da bude odgovorna, jel tako, da da se brine o kući svoga čovjeka, da čuva njegovu čast, da čuva njegov imetak, da mu odgaja djecu. Jel tako? To je zadatak žene muslimanke. Znači, zadatak čovjeka muslimana je svakako da ide i obskrbi ih, je tako? Jer često žene znaju reći, mene ne interesuje, ja imam svoje pravo i hoću to. Ja imam svoje pravo i hoću to. Kako ćeš ti to zaraditi, da li ćeš ti tamo e, burgijat glavom, štemat nosom, to mene ne interesuje. Ali ja hoću to je to zato što je to moje pravo. I kada je ta isti čovjek dođe i kaže, miskin zakasnio s posla, došao posle jacije. Ima šta se jede, ja ne kuham posle jacije. Sahabijke nisu kuhale posle jacije. Pa nisu imale šta. U tebe je frižider pun mesa, jel tako, i ne znaš niti više šta bi napravila zato što imaš svašta i onda dođe izjava ashabike nisu kuhale posle jaci. A iša radela, on prenosi, prenosi sve kaže, 40 dana u kući Muhammeda sallallahu alaihi sallam nije se upalila vatra. Zbog čega? Nisu imali šta da peču na vatra, nek su jeli suhe hurme, jel tako, i pili vodu. Do te mjere ide, ide ova situacija. Jel tako? Do te mjere. Da je se sve pobrkalo. Čovjek je preuzeo ulogu koja mu nije data da lahate te barak Žena je preuzela ulogu koja mu nije data od Allaha te barak I onda se mi pitamo što nazadujemo. Pa pogledajmo što Allah te barak kaže za, za Benu, Izra, Benu Israil. Kaže Allah te barak وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين O narode moj, tako, sjetite se Allahove blagodati koju vam je dao kada je učinio od vas poslanike i učinio vas kraljevima, vladarima tako? i dao vam ono što nije nikom je dao šta im je dao? pa padale su im pečene prepelice sa nebesa je tako? dolazio im je med da jedu, ali oni čifti ko čifti je tako? kažu gdje ti traži od, od, od gospodara ovaj, da nama da malo luka, leće je tako i ti stvari, neće da jedu više pečene prepelice neće meda ko čifti je tako? Pa kaže dalje Musa alaihi salam, udhulu l-arda l-muqaddesete allati keteba Allahu leku. Je tako? ولا تنقلبوا على عقابكم ولا ترتدوا على عقابكم فتنقلبوا خاسرين uđite u svetu zemlju koja vam, koja vam je obećata i nemojte se okrećati nemojte bježati tako pa ćete propast šta traži od njih ovdje u stvari Musa alejhi selam je rekao borite se nije Je li rekao žrtvujte se? Nije. Je li rekao proljevajte svoju krv? Nije. Je li rekao žrtvujte svoj metak? Nije. Šta kaže? Udhulu l-arda l-muqaddesete leti ketebe Allahu leku. Uđite samo u svijet, u zemlju koja vam je propisana. Samo uđite. Ništa ni manje ni više. Uđite. Je li tako? Šta kažu oni? Šta kažu? Pa to jest, prije svega da vidimo naporedu. Šta se od nas traži? Šta se od nas traži danas? Jer se od nas traži da dođemo sa rezultatom. Ne, od nas se traži da dođemo sa sebebom, da popravimo naše stanje, da budemo kako treba, da bi nam Allah te barek ta'ala dao pobjedu. Jer smo rekli, Allah te barek ta'ala neće promijeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promijeni ono što je u njemu. Da tako? Šta oni kažu Musa u a.s. Kalu ja Musa ime fiha kao men džabarin. Kažu, o Musa, u tom mjestu ima žestokog nekakvog naroda, tako, oholnika, nasilnika, وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا Je tako? I mi nećemo ući u to mjesto sve dok oni ne iziđu. فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَيْنَا دَاخِلُونَ Pa kad oni iziđu, onda ćemo mi unići. Je tako? Neće da dođu sa običnim sebebom, samo da uniđu, samo da uniđu u to mjesto. Šta kaže Allah tebak tala dalje? A pogledajte nas prije svega, pogledajte nas prije svega, Da li mi dolazimo sa tim sebebima što, na, što od nas Allah poslanik sa traži i što Allah tebarka od nas traži? Da li mi se držimo Kur'ana i Sunneta? Samo se to od nas traži. A pobjeda je od Allaha tebarka Allah. Pobjeda je od Allaha tebarka Allah. Ne, oni to neće. I većina islamskog umeta je danas odbila, neće da se žrtvuje, neće da trpi ništa. Nisu spremni ništa da trpi. Je tako? Nego hoće sve da im bude servirano na tabletu tako. I kad im se donese servirano, opet imaju hiljadu primjer, primjerbi. Ne valja ovo, ne valja ono, što je ovako, što nije onako. Je tako? Pa šta kaže Allah tvrte Allah dalje? Kale rađulani min alladzine enahma Allahu alaihima. Rekoše dva čovjeka, kojima se Allah tvrte Allah smilovo svojom blagodati. Udhuru alaihim ulbar. Uđite im na vrata, o ljudi, jeste vi svjesni? Uđite im na vrata. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ Pa kad uniđete na ta vrata, samo znači i nakon što uđete na ta vrata, vi ćete pobjediti. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I na Allaha te barek ve ta'ala se oslonite ako ste vjernici. Na Allaha te barek ta'ala se oslonite ako ste vjernici. Gdje da pitamo sebe, koliko se mi oslanjamo na Allaha te barek ve ta'ala? Koliko se kaže, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Koliko se mi oslanjamo na Allaha te barek ve ta'ala? Gdje je taj tevekul? Gdje je taj tevekul kod nas? Vidiš, brata, selam alek, alek, selam, brate, kako gdje se nemate? Što ne dođeš, mi smo se svađali, nismo ništa, videli se zadnji put, izgrnuli se, izmerhavali se, popili čaj, šte... Pa dobro, znaš, vas prate, ne bi ja volio da mene sad nešto ezijete. Pa zamisliš ti stvarno biti musliman, a da te niko ne ezijeti. A u samom tome je ključna riječ, ezijete, kaže Allah tvrtala, lejjadu rukum ila edla. Oni vam ne mogu naštiriti ništa, naškoditi ništa, osim ezijet. To je samo ezijet, je tako? To je samo ezijet. Međutim, gdje je naš teveku na Allah te barek je Gdje je naš teveku? Gdje je naše požrtvovanje, da se žrtvujemo? Je tako? Gdje, je prije, gdje su primjeri današnjeg vremena koji bi se mogli i približno porediti sa Enesom i Nadrom, je tako? koji je rekao kad bi me počastio u borbi, nije bio u borbi na bedru, kad bi me Allah počastio u borbi, vidjeli bi ili vidio bi Allah tvar šta bi ja uradio. Nije rekao ja bi ovo, ja bi ono, ja sam vako, ja ću ovo. Ne, ne, kaže vidio bi Allah tvar šta bi ja uradio. Vidio bi. I kada je doš bio na bitki na Uhudu, kaže tako mi Allah je tim miris dženeta kroz ovo brdo. Je tako? I ošao da se bori. Gdje su primjeri drugih koji je bacio koji je bacio hurme, kaže, nema imam vremena ovo da pojedem, mene čeka džene. Gdje su? Danas kad se priča o, o, o nekim stvarima, priča se s braćom, ili braća pričom, kakvi su ti planovi za sljedećih pet godina? Kakvi su ti planovi? Ima, znači svako ima neki plan. Šta si planirao sljedećih pet godina? Pa ja vam kaže, ovu treći sprat od kuće nisam sredio, planiram ovaj drugi razvalt, uvest podno grijanje, uvest ovo, uvest ono, pa ću onda treći god da dignem, pa ova garaža, ne znam, hoću li u nju voditi grijanje, znači, kad siđem ja ipak dole uh, u, auto, u garažu, da je ono odmah vrućo, tako. Pa ne znam, braća mi prigovaraju, kažu da je to israf, ali ja bi volio imati bazen. Znači, da mogu ja sa ženom ići, ipak u mene žena nosi nikam, ne mogu ja s njom ići na more, ne mogu, no, znači da ja napravio neki bazen, nešto skromno, 10 sa 12, da ima tu, da se žena i djeca kupaju pa planiram ako, ako Allah da kakvog bereketa i kakvog rizika, ili tako, otvoriti jedno dvije firme. E, to su naši planovi, moramo znači da sami se priznamo da bez da se lažemo, bez da se lažemo, da uglavnom kada nas neko pita šta su ti planovi, odmah se krene po dunjavuku. Odmah se krene. Slabo ćeš koga ću da kaže sljedećih pet godina plan mi je šta, da, da naučim godišnje radim ljeti, ne mogu ljeti ništa, ali zimi, zimi ne radim, zimi se uglavnom ne radi. Probat ću, znači, sljedećih pet godina svake zime da naučim po džuz dva Kur'ana. To bi znači bilo za pet godina trećinu Kur'ana da naučim. Da tako. Pa ću probat makar dnevno zimi da učim jedan hadis. Pa ću naučit za tri mjeseca zime, naučit neki 90 stotinjak hadisa. Ne, to se kod nas ne čuje. To niko ne planira. I, šta znači niko ne planira, kad ga pitaš, I kad bi se neko, ako se neko nađe, pa kaže odmah napadnu svi na njega, vaki si, naki si, munafik si, ti to sam govoriš, zato što ovaj, jer tako priča, to je naše stanje. To je naše stanje. Znači, nismo spremni da se žrtvujemo, nismo spremni da se žrtvujemo eh, radi Allah, vete bar tala vjere, da uzdignemo Allah. Što znači da uzdignemo? Mi nismo spremni da se žrtvujemo, da uspostavimo šarijat u svojim kućama tako? Mi često kažemo kad bude šerijat. Dobro, kako će doći taj šerijat? Kako će doći taj šerijat? Preko noći. Neko će ga donijeti u torbi. Neće. Neće muslimani, dobro, neće muslimani da rade. Šta ti radiš? Jel kod tebe u kući sve po šerijatu? Jel kod tebe u kući sve po šerijatu? Zašto, zašto ovo pitam? Pa zato što se džemat sastoji od koga? Od pojedinaca. Je tako? Kada svaki pojedinac bude kako treba, automatski je džemat kako treba. Kad svaki pojedinac uspostavi šerijat, kod sebe u kući. I kad imamo 10 pojedinaca koji su uspostavili šerijat, kod sebe u kući. Kada su oni zajedno, to je džemat koji je uspostavio šerijat. I kada imaju međusobni problem, riješće je to na islamski način. Neće se tužakat, neće ganjati tagute, neće preti jedan drugom policijom. Je tako? Ko nam brani, ko nam brani, kaže ne daj ovi taguti šarijata, I činjenica da oni ne daju šarijeta. To je njihov posao na kraju kraja, čuli smo sinoć, kada je šeheh držao predavanje, oni su zbog toga tu, je tako, da se bore protiv islama. I oni ne daju, ne daju šarijeta. Ali ono što oni uglavnom mogu zabraniti jeste sprovođenje šarijatskih kazni. Sprovođenje šarijatskih kazni. Je tako? To mi svakako ne možemo, sad nemamo imama, to se vraća na imama. Ali, da li nam oni zabranjuju kada dođe do međusobnih sporova između nas, da sjedemo pred nekoga koga mi smatramo adekvatnim i da nam on presudi. Ne može ti on to zabraniti zato što to ni ne zna. Je tako? Zato što to ni ne zna, nego mora neko otići pa prijaviti mu imaju taj, ta dvojica, ali imam ja sa ovim spor. Ko ti brani da ti klanjaš? Niko. Ko ti brani da ti postiš? Niko. Ko ti brani da ti udjeljuješ sadaku? Niko. Ko ti brani da ti pomogneš izgradnju džamija. Niko. Je tako? Što znači niko? Ne može te niko fizički ispriječiti. Druga je stvar što se priča protiv toga, protiv nekih stvari. Ali ti ne može niko fizički ne može te spriječiti. A to je sve od šarijata. Pa kad dođemo na taj stepen da smo upotpunili ove stvari od kojih nas oni, šari, a, kojih, od kojih nas oni fizički ne mogu spriječiti, onda će Allah te bar to dati da se upotpuni na to. Je tako, Aleksandra? Allah te bar tela će dati da se to upotpuni. Nego mi nismo spremni, moramo znači sebi iskreno priznat, da uglavnom nismo spremni da se žrtvimo. Šta su rekli jevreji na kraju? Kalu ja Musa ina le nedhuleha ebeden ma damu fiha. Rekoše, o Musa, mi nikad nećemo tu unići sve dok oni su tu, to mjesto. I šta još gore od toga kažu, fezheb ente vorabuke fekatila. Idi ti tvoj gospodar, pa se vi borite. Je tako? ina hahuna qaidun. Mi ćemo ovdje ostati da čekamo. Idi ti tvoj gospodar, pa se vi borite, mi ćemo ovdje ostati da čekamo, da sjedimo, da sjedimo. I da, danas mi čujemo toga koliko hoćeš. Kada vi budete glavni. Vi ste dobri, ne vas, znaš, vi ste dobri, ali vas je malo. Je tako? Ne možete vi ništa uraditi, ne možete vi ništa promijeniti. Kada, vas, kada vi pobjedite, mi ćemo biti s vama. Ko kaže da ćete onda vi biti s nama? Ko vam to garantuje? Šta je ovo? Je ovo išta drugo nego govor ovih jevreja koji su rekli idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ćemo ovdje ostati. Je tako? Nećemo mi to nikad uraditi, nego idi ti i tvoj gospodar pa se vi borite, a mi ćemo ovdje ostati da čekamo. Je to, je to isti govor? To je identičan govor, samo na drugi način. Ne može to tako. Oni su jači, oni, njiha ima više. Njiha imaju e, tehniku, imaju ovo, imaju ono. Pa često je govor Allahovog poslanika sa selem da skupina koja dostigne određen broj ne može biti pobije, zbog brojčanosti. Kaže Omer radi Allah, ono mušnicima meki, kada nas bude 300 teško vama. Kada nas bude 300 teško vama. Pa neki islam sučajski kažu da skupina od 300 muslimana iskrenih ne može biti pobije, pobijeđena zbog malobrojnosti. Tako, ne može biti pobijeđena zbog malobrojnosti. Međutim, danas stanje muslimana kako jest, da nisu spremni da se žrtvuju na Allahom te bakala putu. Zašto? Zato što čekuju da im sve bude servirano gotovo i da oni dođu na sveden čin. Tako, nemaju terakula, nemaju sabora, nemaju takvaluka, nemaju ubjeđenja, tako, nemaju ubjeđenja. Rekli smo sinoć, ponovit ćemo čas opet, kaže Allah te bakala, O vjernici, budite Allahovi pomagači, kao što je rekao Isa, sin Mergemin, ko će mi pomoći Allaha te barakala radi? Pa su rekli havarijini, mi ćemo biti pomagači, je tako, radi Allaha te barakala. Pa je povjerovala jedna skupina, pa je povjerovala jedna skupina od Benu Israila, a druga je zanevjerovala. Pa je Allah te barakala kaže, pa smo mi pomogli one koji su povjerovali, pa su osvanuli podpomognuti. Osvanuli su pod podpomognuti. Zašto? Zato što su došli sa sebe nudi. Isto tako su ovi rekli Musa u selam, kada su bježali, a faraon išao za njima. Kažu, ina ale mudreku, zaista će nas ovaj stići. Kale bella ine maje rabbi, ne nikako, nego je sa mnom moj gospodar, pa ga Allah pa ga podučio da udari štapom od more. Šta je to? Znači da uradiš, da dođeš sa sebe. Tako, udari štapom od more. Pa se more otvorilo i Musa ali sam sa narodom prošlo, a faraon, faraon je bio potopljen. Kako pouku izvlači iz toga? Da radiš sa onim što imaš. Musa alejhi selam je imao šta? I kučio je njim od zemlje, tako? I Allah je dao što je dao. Ti, mi danas nemamo neke zemlja, zemlja rakete. Ali imamo jače oružje. Imamo jače oružje od toga. Je tako? A to je šta? Dova. Imamo dovu. Imamo dovu. Da uputiš Allahu te bareke ta'ala. Da im isprevrće sve one njihove brodove po moru. Da im isprevrće sve ode helači. Da im svi oni njihovi najmoderniji aparati zakažu. Je tako? To Allahu te bareke ta'ala nije teško. To Allahu te bareke ta'ala nije teško. jer je dova oružje vjernika. Dova je oružje vjernika. Međutim, stanje naš, naše danas jeste da mi čekamo da sve neko nešto drugi odradi, pa da ga debelo iskritikujemo, kako da prije svega ne valja, kako je to moglo bolje, je tako? I onda se omišljamo, hoćemo li i mi tu, jel tako, priključit se da oberijemo plodove, plodove tuđeg grada. Međutim, to ne funkcioniše kod Allaha te barih tala tako. To ne funkcioniše ni kod ljudi tako. tako. To ne funkcioniše ni kod koga. Jer kaže Allah te barih tala na jeziku Lukmana. Kaže, ja bu neje, o sinko moj, eqim is sala, uspostavi namaz, obavljaj namaz, va'mur bil ma'ruf, venha anil munker, na, i naređuj dobro, i zabranjuj zlo. Je tako? Sinko moj, uspostavi namaz, obavljaj namaz, naređuj dobro, zabranjuj zlo. Je tako? Šta se nakon toga dešava? Svi ćete milovat vikat mašala, ti si dobar, jel, ti si. Ne. Dalje kaže, vasbir ala ma esabeke, i ne zalike min azmi umur. I saburaj na onome što ćete nakon toga zatrefi, to je krupna stvar, to su velike stvari, nije to lahko. Znači, kada uspostaviš namaz i sve ostalo što ide u tako, i budeš naređivo dobro i zabradivo zlo, nemoj očekivati ni od koga da te miluje. Je tako? Nemoj očekivati ni od koga da te fali. Nemoj to očekivati, nego čekaj šta? Čekaj musibet koji će te potrefiti. Čekaj iskušenje koje će te zatrefiti. To je neminovno. Zašto? Zato što je to došlo tako u kuranskom tekstu. Da nakon ovih stvari dolazi šta? Iskušenje od Allaha te barek i da se ukaže na to jesi ti pravi vjernik Allah te vatela kaže innama mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu zaista su vjernici oni koji povjeruju u Allaha i u njegovog poslanika zatim se ne pokolebaju to je na riječ rejb u srcu je tako nemaju kolebanja u srcu po pitanju toga jeste, je tako Tako šta dalje kaže Allah tvrtila? وَجَاهَدُوا بِيَمْوَالِهِمْ وَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ لَائِكَ هُمُ صَادِقُونَ I bore se, džahedu, sa svojim imecima i svojim životima na Allahovom te barek hvala putu. Ulaika humu sadikun, to su oni koji su iskreni. Eto tako je Allah te barek hvala opisao vjernike. Koji vjeruju Allaha i poslanika, zatim se ne pokolebaju, zatim E, bore se na Allahom putu te barake wa ta'ala svojim imecima i svojim životima. I Allah kada kaže vođahedu i umvali ima enfusihim fisa bilila. I bore se sa svojim imecima pa je dao prednost imetku nad životom. Zašto? Pa zato što je to e, kod nas lako objasniti. Kaže krv dam, banke ne dam. Ako treba krvi nije problem, ali u novčanih mi ne diraj. Tako. A šeheh Islam ibn Temije kaže Nije moguće da čovjek učini dobro djelo. Nije moguće da čovjek učini dobro djelo bez adekvatne odjeće, bez adekvatne hrane, bez adekvatnog oružja, bez adekvatnog materijalno-tehničkog sredstva sa kojim se bori protiv nevjernika, a sve ovo povlači za svom šta je metak. Ovo ne može bez imetka, je tako? sve ovo što je nabroju, da bi čovjek uradio dobro djelo, ove stvari što su mu potrebne, one ne mogu bez imetka. Je tako? Pa zato Allah tvar tala među ostalom kaže وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَاِكَ هُمُ صَادِقُونَ I bore se sa svojim imecima i svojim životima na Allahovom te bareke wa ta'ala putu. To su oni koji su iskreni. To su oni koji su iskreni. E sad, svako od nas može sebe da traži gdje on tu. Je tako? Hele nese, da se vratimo ponovo, znači, na ovaj kuranski ajd, gdje Allah tebara kaže, e, kada Lukman, alaih selam, obraća se svom sinu, pa kaže, sinko moj, uspostavi namaz i naređuj dobro, i zabranjuj zlo, i saburaj na onome što te zatrfi od musibeta. Zaista je to je tako velika stvar. E, zaista je to je tako teško. je to lahko. Zbog čega svega ovo, pa da završi, inša Allah, zbog čega svega ovo, ja mislim da je Hasan, kad je ovdje planirao ovaj, e, zgradu. Jeste li planirao Hasane da ovaj, ovaj zidovi stoje sami ili da imaju tu leđa da se podapiru? Zbog čega sve ovo? Zbog čega? Zbog čega će te zatrfiti musibet? Kaže Allah tebak ta'ala e, Zalik bi enna Allahe huval haq. To je zbog toga, zato, zbog toga što je Allah tebareke ve ta'ala istina. Zalik bi enna Allahe huval haq. To je zbog toga što je Allah tebareke ve ta'ala istina. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ A ono što oni obožavaju mimo njega, subhanahu wa ta'ala, to je batil. Znači sve što te tebe ko muslimana, koji postupaš ispravno, je tako? Ne pričamo sad čovjek griješi, pravi, radi grijehe, je tako? Ne pokoram Allah, tebara ta'ala, pa ga zatrfi musibet, kaže to je zato što je Allah istina. Ne pričamo o toj temi. Je tako? Ne, nego pričamo kada čovjek radi i postupa onako kako Allah te barek tala od njega hoće. I kako je došlo u sunetu, u praksi Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, kada ga nakon toga, nakon njegovog ispravnog praktikovanja vjere, zatrfi neki musibe, to je zbog čega, znači zbog ne, što nevjernici, kad mu nevjernici e, hoće da napakoste. Zbog čega je to? Velike bi enna Allahe huval haq. To je zbog toga što je Allah te barek tala istina, wa enne ma jed'une min dunihi huval batil, a onu što oni obožavaju mimo Allaha te barek tala je batil. Je tako? وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ A Allah te barek ve ta'ala je uzdignut i velik. Allah te barek ve ta'ala je uzdignut i velik. Zato Allah te barek ve ta'ala molim da budemo od onih koji će, koji će često e, preračunavati sami sebe, tako, analizirati, analizirati svoje stanje. Da ne budemo od onih plaća koji sve što im se zade, sve što im se e, sve što im zatrefi, daju krivicu nekom drugom. Je tako? Uvijek je kriv ovaj ili onaj. Nikad nije on sam. Ne vidi nikad, ne vidi nikad krivicu kod sebe. Ne, ne, nego mi moramo prvenstveno da vidimo kakav je naš odnos prema Allahu te barakatala. Kakav je naš odnos prema Allahu te baktala vjeri, prema dinu. I da li mi doslovno ispunjavamo emanet koji nam je Allah te ta'ala povjerio? Emanet koji nam je Allah te ta'ala povjerio? Allah te baktala kaže laju kalifullahu nefsen ila vus'aha. A Allah te ta'ala nikoga ne opterećuje iznad njegovih mogućnosti. Znači, ono što smo mi dobili od obaveza To nije iznad naših mogućnosti, jer da je iznad, iznad naših mogućnosti, pa Allah te barek ta'ala, Allah te barek ta'ala nas ne bi time obavezu, jer kaže da in Allah la yukallifu Allahu, nafsan illa wus'aha. Allah te barek ta'ala nikoga, nikoga ne obavezuje iznad njegove mogućnosti. Pa smo mi obavezani time da nosimo emanet ove vjere, da nosimo emanet ove vjere. I to je u našim mogućnostima. To je u našim mogućnostima. Zato Allah te barek tala molim da budemo od onih koji dostojanstveno i doslovno uh, ispunjavaju, ispoljavaju emanet, emanet ove vjere i da se okrenemo, da se okrenemo Allahu te barek tala da sami sebe presaberemo, jel tako, da ne tražimo krivice u drugim, nego da vidimo naše stanje, stanje naših kuća, stanje naših bližnjih i tako dalje, da ne idemo odmah na komšiju, na nekog brata iz nekog drugog mjesta i tako dalje i tako dalje, tako na imama mesčida, na muezina, na kuhara, na susretima i tako dalje. Ne, nego da prvo presaberemo sami sebe da vidimo gdje smo mi kada je u pitanju emanet Allahove te bareke ve ta'ala vjeri. Allah te bareke ta'ala molim, molim da vas nagradi za, za sabur, da, da nas učvrsti i da nam oprosti grijehe. Sve ono što sam ja od istine rekao jeste od Allah te bareke ta'ala a ono što sam pogriješio jeste od mene i od mog šetana, Allaha te barak tala, molim da oprosti meni i vama i da pomogne e, sve muđahide koji se bore na Allahovom te barak tala putu, da uzdignu Allahu te barak tala vjeru, a njiha je u današnjem vaktu, njiha je u današnjem vaktu puno. Pa Allah te barak tala, molim da budemo mi od onih koji će im pomoć na ovaj ili na onaj način, a da sačuva naše jezike, da njiha spominjemo po ružnu. Na kulu kao li hada, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom, ve stavfiru Allahe li u lekom,